Fikom, došli smo do nevakidilu vodu, odnosno stvari koje kvari abdest. Je tako? Znači, prošli put smo govorili o farzovima, o ruknovima abdesta, o sunetima abdesta i došli smo do do stvari koje kvare abdest. Odmah na početku da pominim, ovaj, mi idemo preko ove knjige kako idemo, e, naćemo e, jednom da napravimo neku pauzu, pa da napravimo neki rezime toga kako bi to fikski izgledalo svako ovo poglavlje. Jer prvo poglavlje o, poglavlje o vodama. Pa onda se kaže, znači, bez, bez naveđenja argumentata. Boda je čista ova, ona, ova nije čista, upotrebljava se ova. Znači, u, kako sto fakihi u nekoliko kratkih rečenica opisali, recimo jedno čitao poglavlje. I recimo kad se ovdje kaže, e, kad se ovdje u, u, po pitanju abdesta, farzovi abdesta, pa kaže farzovi abdesta, pa se nabroji 5-6 stvari. Abdest kvari, pa se navede 5, 6, 7, 8 stvari, shodno razilaženje. I tako se fiks izučava. Znači, skraćene stvari idu. E sad detalje još ide pojašnjavati. Znači onda ideš u detalje tog što si spomenuo, pa onda navedeš mu argument, pa onda ima li izuzetaka tome, nema, detalje obrađuješ, ima, li razilaženja oko toga i tako dalje. Znači, to, takav pristup, tako se izučava. Znači, počneš od i jednostavnih stvari, pa onda ulaziš u detalje. Ako počneš odmah u detalje, to je, to je velika greška. Onda se tu zakomplikuje, onda se tu izgubiš, onda postane toliko teško ti početka pokušaš malo prat, poslije kaže, izvini, ovo nije ovo za mene bolje, ipak je kramp bolji i jači. Ja, zato što ne ideš, ne možeš pratiti to, ne možeš čovjek podniti. Znači, ne e, zato skaže, ne, ne, ne, daj početniku, ne daj mu zalogaj koji će ga udaviti. Znači, mom puno odmah znanja uvališ usta, kaj ovo ti akida i čovjek proguta i umri, gotovo. Od da, lalale, kufr se vrati zbog te, takvog izličavanja akide. Ne, polako ideš, mic po mic, osnovni stvari pa proširuješ. Znači, došli smo, a to ćemo, znači, ovdje samo napomenuo znači, da ćemo, da ćemo inšala naći vremena, ako ništa na kraju, kad završimo tahare, dođemo prije namaza, da analiziramo sva ta poglavlja, kako bi rezimirali u nekoliko rečenica riječi svako poglavlje. I to možemo čak napisati na tabli i tako, i tako da se, tako se lakše pamti, tako se nauči, tako ostaje znanje. Onda znači, pamti se po nekim kratkim stvarima, a onda oni detalje, svaku, svaka riječ, ti poglavlje za sebe, onim obrađuješ meselu posebno i tako dalje. Znači, Nevahid Ludu stvari koje kvari abdest. Ovdje je Ajd Karni, autor knjige po kojoj radimo, naveo, e, čini mi se da je ovdje naveo oko devet stvari koje kvare abdest. On je navodio ovdje malo ima ovaj, ovaj način kako je pisao pod brojevima. Jel kod vas tako tako? 106, 107 i tako dalje. Kod njega znači stvari koje kvare abdest od, počinje od 106 pa završava do 117. Uglavnom izađe da ima, po njemu ima, ima devet stvari koje kvare abdest. Ne sumnjam da je puno, puno, zato što on malo ovdje način kako je to opisao, ovaj, pojasnit ćemo mi to. E, krenuo redom ako kaže, e, prva stvar koja kvare abdest, kaže, to je beul. Znači mokrača. Kaže li hadise Safan ibn Asal, zbog hadisa Safana ibn Asala u kojem je došlo kan Rasulullah sallallahu alaihi sallam je'muruna da kunna sefra ela nenzija hefafe na salate, jamin ejamin valajali hinne illa min dženabetin. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi, kaže, naređivao nam, kada bili na putovanju, da ne skidamo svoje mestve tri dana i tri noći, osim zbog džunubluka. Znači, džunubluk je onaj koji narušava, obavezuje, eh, znači kvari mes po mestvama ili po čarapama, Uh, da ne vodimo hadis u kontekst toga, nego navodimo u nastavku. Znači, zbog džunubluka, kaže, gubiš, gubiš pravo na, na potiranje po mesma i po čarapama. Po tekstu hadisa. Kaže, volakin min gaitin vo beulin A znači, a zbog čega ne treba, ne gubiš mes? I, uh, zbog čega, znači, e, u stvari, e, ono što kvari, iz ovog se razumije šta kvari abdest. Kaže, gait, to je izmet. Baul mokrača, neum, san. Znači, navode ovdje ove tri stvari. Uh, ovdje je naveo uh, Ajd u kontekstu mokraći. Da je, znači, ovdje pojente u tome znači, da, da, da navedemo hadise koji jasno ukazuju da, da mokraća ili izmet i tako dalje da kvari, da kvare abdest. U tome je pojenta. sljedeće naveo je gait. A ovaj hadis, ovo malo priče smo, samo da napomenu ovdje, u njemu je spomin spavanje, san. Ja mislim da ću ga spomenuti ovdje poslije, bude kad bude san taj hadis nije ga spomenuo, mi ćemo ga spomenuti, dobro, pod, e, pod 112, ja, ali nije spomenuo ovaj hadis, ali ono je bitan, on presice po tom pitanju, doći nam tu inšala. Ovaj, znači sljedeći spomenuo gaet, a to je izmet, misli se na izmet ljudski. Prvo mokraća, mokraća ljudska, izmet ljudski. Znači nije svih živi bića. Kaže, zbog riječi uzvišenog, euđa ehadu minku min gajt, ili neko od vas Dođi e, dođe e, na, e, nakon obavljanja nužde. Naravno, taj, taj ukazuje na to da, da, znači, da nužda, da ona kvari abdest. Dobro, sljedeće kaže rih, vjetar. Li kauli sallallahu alaihi sallam, la jakbelu Allahu salate ahadikum ida ahdese hata je veda Allah Žešanu, ovaj smo hadis imali, tako obrađivali smo ga u, tamo Udatul Ahkam u knjizi od Makdisija, kaže Allah ne prima namaz nekog od vas, kada, e, kada e, se desi njemu hades, misli se ovaj mali hades, sve dok ne uzme abdest. Uh, protumačana hades ovdje, protumača od, od da je to, da je to puštanje vjetra. <clears throat> Sljedeće, kaže mezi, Naravno, ovo ne, nema potrebe zadržavamo. Pazite, ako mokraće, izmeta i vjetra, to je iđma učenjaka, na tome država kažem, koji je dokaz, kako ukazuje ovo da je to dokaz. Znači, to je iđma učenjaka, završena pričanja, šta plaću se zamarati. E, mezi, li kauli sallallahu sallam, e, fihi vudu. Tekst hadisa. Znači, on navodi samo ovdje dio hadisa koji, ukazuje, koji obavezuje i ukazuje to da, da nešto kvari i ukazuje na propis. Kaže, e, u hadisu je došlo i zbog njeg se uzima abdest, znači zbog mezija. Vi znate šta je mezi, znači zapamtite jedno da je mezi, znači tekućina, ljepljiva tekućina koja izlazi e, iz e, muškog polnog organa i ženskog polnog organa nakon čega? Nakon što se znači osoba uzbudi, nakon šehveta, nakon spolne strasti. zato znači čudi ono kad neko dođe kaže ona izlazi mi kaže stalno mezi kako može stalno izlaz mezi ako nemaš onaj, ako nemaš, e, nisi se spolno pobudio. Ako izlazi mezi, zaista, onda je to bolest, onda je to poremećaj. Znači, onda je pomoć. Osnova da je mezi izlazi samo nakon, znači, e, što mi kažemo, onaj, e, mulabat ili mokadimat, znači, čovjek kad dođe sa svojom suprugom u kontakt sa njom, poljubi se, dira njeno tijelo i tako dalje, tad se pobudi spolno ili razmišlja o intimnom odnosu, ta se spolno pobudi i izlazi mezi. Znači, tada je logično izađe. Ako mimo toga izlazi onako, znači onda je to pomać, onda je to bolist, onda je u pitanju bolist. Ako se potvrdi da je ta tekućina zaista mezi. Uglavnom, eh, on navodi ovdje, navodi ovaj dokaz uh, eh, eh, hadisa biljeg Buharija, uh, doći na taj hadis kad budemo danas radili umdeti lakam, za, za mezi, da on kvari abdest. Kaže ovdje također vedi, li ibn Abbas, Eh, li ređulin, kada je rekao Abdullah ibn Abbas, radila anhuma, eh, čovjeku, kada te voda vodu ekeli salati, vaksid reke <clears throat> Kaže, abdesti, eh, abdestom za namaz i operi svoj polni organ. Uglavnom, ovaj, pojente po pitanju toga da, a vedi, znači vedi, ovdje da naglasimo odmah, zapamtite tu znači to vedi, znači to je tekućina koja izlazi, koja se razlika od mezija, znači nije ljepljiva, izlazi iz polnog organa nakon mokrenja. Znači, specifično odvede u tome da izlazi nakon mokrenja određeno vrijeme, znači prođe malo vremena i osjeti osoba da izlazi ili ustanovi nađe da mu izlazi. Tu je vedi. E, znači, ovo dvoje kvari abdest, kako navode učenjaci, po iđma učenjaka. Na drugom mjestu spominje, spominjali smo tamo, kad smo govorili o čistoćama, da je iđma učenjaka na tome da su ove dvije stvari nečiste. Pa sam vam spomenuo da u stvari i nije iđma učenjaka ja neki učenjaci kaže, imam nevoj kaže da je malo učenjaka, ispravno da stvar nije iđma učenjaka, ima učenjaka kaže da, da to što oni obavezuju da se, da, gub, da sa njima gubi abdest, ne znači da se nečiste. Znači, ne znači da se nečiste, a, e, iako obavezuju da se, e, da, da se uzma abdest ili da sa njima se gubi abdest. Sljedeći ovdje on naveo meni, a to je sperma, kaže fihil e, guslu, fehuve naqid. Kaže, e, e, izlazak sperme, kaže, on obavezuje gusul, uzimanje gusula, a kaže vohu naqid i on kaže kvari abdest. I naveo dokaz. Riječ je me kuntum džunova fetaheru. Kaže, ako ste u stanu džunubluka, kaže, vi se očistite. Uzmite gusu. Međutim, ovdje, znači, ovdje je problem, znači, nije, nije bilo potrebno da navodi ovdje. Što će navoditi ovaj, što će navoditi izlazak nije da, pošto on, pošto on obavezuje gusul, da ga navodiš na mjesto abdesta, znači, to je, Znači, e, to je, znači ovo što e, e, sperma, izlazak sperme obavezuje gusul koji je, koji je veći, veći hades, znači veći vid čišćenja u odnosu na abdest. Tako da nema, nema da se navedi u, u kontekstu abdesta jer, jer da, da, znači izlazak sperme, da, da se obavezuje, da samo obavezuje abdest i malo smisla se navede ovdje, a pošto on obavezuje gusul, Znači, nema smisla spominje ovdje u kontekstu abdesta. Tako da je ovo, da je bolje bilo da nije spomenuo na ovom mjestu e, izlazak Jer onda ovdje, ako budemo ovako nabrali, onda mi možemo reći abdest kvari kufr. Kućni kufr pokvari abdest. To taš čak tako nas navodi jest. Kućni kufr pokvari abdest. Neko će reći, taj ima veze, pokvari abdest, ako učini kufr, čafir, e, čafir, postoje je bitno što izgubi abdest. Ali, ali, ali izgubio abdest, ne mi izgubi izgubio je jel tako? Ne može, ne može imati abdest ako čini kufr. Ili može imati abdest. Može imati abdest ako kafir. Važi li abdest kod kafira? Što ne važi? Ne imamo šarti, znači farimo šarti slama. I sad, znači, ako bi sad išli ovako, znači šta sve? I sad uzmeš svako djelo koje izvodi iz islama kvari abdest. Hajmo sad nabrati svako djelo. Psovanja Allaha, ovo, ono. Znači, to sad, znači, ćemo poglavlje, znači možemo knjigu napisati o tome. Tako, znači, treba navesti samo ono što zaista abdest, znači čovjek da kvari abdest, ne obavezuje gusu, na izvodi iz islama i tako dalje. Sljedeće, e sad ovdje, da okvirimo ovdje. Znači, što je naveo ovdje? Spermu nije bilo potrebno da spominje. Znači, mezi ved, uh, uh, vjetar, puštanje vjetra, izmet i mokraća. Tih e, četiri stvari ili pet stvari, tih pet stvari sve je mogu da svrsta u jedno. Ono što izađe na dva prirodna otvora. I tako učinjaci mnogi kažu. Kaže, ono što izađe na dva prirodna otvora kvari abdest. S tim da onda opet ima tu problem. Jel sve što izađe na dva prirodna otvora kvari abdest? Tu ima razilaženje. Znači. Ima učenjaka koji kažu sve, bilo što da izađe. Znači, bilo što ide, krv, bilo kakva tekućina, e, kod žena, problem je kod žena, muškarac manje više, ali kod žena vazda nešto izlazi. Znači, tu znaju i oženjeni, kod žena vazda nešto izlazi iz punog organa. Ja nešto bijelo, ja nešto crno, smeđe, ovo, ono, ne znam, ili hajze, nije hajzu, ili gore, ili do, to je halabuka živa. Znači, ovaj, ako kažemo da sve kvari, znači, ona, ne može nikad, ona nikad podabljstvo, znači, vazda nešto izlazi. Ovaj, tako da je bliže ovo na čemu ima Malik skupna učenjaka da kažu sve što izađe na dva prirodna otvora od onog što je došlo u šerijskim tekstovima da kvari abdest. A to je vedi, mezi, eh, vjetar, izmeti mokrača. Mimo toga bilo pranje, uh, eh, iscijedci nekakvi tamo, šta ja znam, znači to ne kvari abdest. Nema dokaza da kvari. Toga je bilo i kožina za vrijeme poslanika, nikad nije došlo u hadisu da je to kvari abdest. I one su bile žene i kod njih je to izlazilo. Nigdje nije spomenuto da to, da kvari, ili da je došlo u hadisu, sve što izađe iz pol gorana kvari, nema tako hadisa. Nego ima tačno pojedinačno naznačeno. Znači imao medij, ima vez, ako, da je lakše je bilo reći u jednom hadisu sve što izađe na dva ova prirodna otvara, kvari, abdi selam, ali nešto, šta mora posebno dokazivati za mokraću, za izmet, pa za vjetar, pa da vedi, za mezi. Znači ispravno ovih pet stvari, kvar i koji, a izlazi na dva prirodna otvara. Eh, svejedno spomenuli ovako pojedinačno ili jednom riječu da kažemo ono što izađe dva prirodna otvara. Dalje kaže en neumu la Kaže eh, san san kaže eh, sa kojim osoba kako se kaže utone u san. Tako da da nema znači da, da izgubi da izgubi svijest, da izgubi osjećaj za za stvarnost. Znači, osoba koja, e, kako, ne znam kako tam prevedeno, kako se prevedeno? A? svijest. Nije izgubi, izgubi svijest i doći poslije. Duboki san. Duboki san, mustagrik. E, pa, kaže ovdje, znači san u kojim osoba kaže izgubi, izgubi osjećaj za, e, nema, nema, znači izgubi svijest. Znači, e, izgubi osjećaj za, e, znači, svojim osjetlima ne, osjeća stvarnost. Odakle je ovo došlo? Što mora se ovo pojašnjavati? Duboki, neduboki, izgubila svijest, ovako onako. Odakle je to došlo? Dokazuje s ovim dijelom, znači kaže, ili hadis mu ovaj hadis, ovo što smo malo prije spomenuli, Safan ibn Asala, kaže, u njem došlo, valaki min gaitin wa beuli Kaže, e, nego kaže, uzma se abdi zbog čega? Kaže, zbog izmeta, zbog mokraće i zbog sna. I ovaj hadis stvarno ukazuje na to zbog sna, na kakav je sna, znači spavanja. Odakle dolazi, bude dolazi problem što imamo hadisa, vjerodostojni hadisa, Buhari i Muslimu, da su ashabi, kaže, čekali od akšama do jacije, kaže, i kaže, nagili bi se, neki bi ležali, neki bi sjedli, neki se nagili i ka čulo, čulo bi se hrkanje njihovo. Čuju hrkanje. I kaže, ustali bi, ne bi abdesti, kaže, nastavili klanjati. A imamo hadis od poslanika, sam se ne da je utonuo u san, da je kad čuo se, kaže, čuo se njegov, kaže, čuo se glas spavanja, odnosno hrkanje, dok je i ustao nakon toga, kaže, i nije, i nije, kaže, abdestio. Nije promijenio abdest, nego, nego je klanjao. I onda došlo tu, e onda sad došlo veliko razina, doći na taj hadis u Blugman onda veliko razina toga, doba koji, ovaj, e, pa ima učenjaka kažu, spavanje uopšte ne kvari abdest. Nikako. Jasno sam iskaš, ta, spavali, hrkali, sad imaš više od toga, kaže. Drugi kaže, ne, kaže, ako zaspi, kaže, sjedeći, ako zaspi sjedeći, kaže, kvari abdest. Ako zaspi ležeći, eh, ne kvari abdest, ako sjedeći, ne kvari abdest, ako ležeći, kaže, kvari abdest. Što? Pa kaže, ako ležeći, onda mogućnost da ispusti vjetar, ako sjedeći, teže može. Je zašto? Jer eh, eh, učenjaci, većina kaže učenjaka, san je, kaže, me me, zanetu Eh, faqdil vudu. Eh, kaže, san je mogućnost da u njemu izgubiš abdest. Zato ne kažu da, san, eh, da u osnovi kažemo svaki san gubiš abdest. Zašto što u snu je moguće da izgubiš abdest. Sam san po sebi ne kvari abdest. Sam po sebi, po skupinu učenjaka. Nego kažu u njemu možeš izgubiti abdest na drugi način. Pa odate to došlo sad, znači, ovo jako, znači, veliko razilaženje. Ima puno mišljenja oko toga, koja vrsta zna, ima 5-6 mišljenja oko toga, koja vrsta sna kvari abdest. Pa recimo skupina učinjaka, ovo je samo jedan stavova koji kaže, jel, znači, duboki san, dublji san u kojem izgubiš svijest, odlutaš, izgubiš se. On kvari abdest. A ono malo da, kunjaš, malo zadrima, da glavom kljucaš, to, da maš, znači to kao nije, to nije problem. Svejedno kaže ležo ili sjedio, ili stojo. Ima ljudi koji stojeći mogu zaspati. Šta je ovdje, znači ovo je stvarno jasno, ovdje je dokaz malo jači ovdje. Kaže, e, ovdje u hadisu što je došlo, kaže, od izmeta, od mokraće i od sna. Kojeg sna? Stan znači da utoniš, da zaspiš pravo. Znači, zamisli čovjek spava tri sata i ustane kaže sad je izgubio abdestni abdest. Znači, ako kažemo nije izgubio abdest, kaže jesi izgubio, daj mi dokaz da je izgubio abdest. Daj mi dokaz Kurana, sundak piše da, da čovjek koji spava izgubio abdest. Nema, stvarno da nema. Nema znači. Čak imam hadis koji ovi su spavali pa su ovaj, e, osim da kažem eto ovi su spavali pa su ujutru uzeli abdest. Što znači nije se brojalo u toku spavanja da su imali abdest, da ga sačuvali. Da jedno to nam može biti argument. Uglavnom ovaj hadis od uh, e, Safan ibn Sala, znači on donekle presuđuje po ovom pitanju da je san, znači duboki san u kojem čovjek izgubi se totalno, izgubi svijest, da on kvari abdest. Na osnovu toga dolazimo ova druga stvar poslije toga. Kaže zavalul akl. Gubljenje svijesti, gubljenje pameti se tu dodo. kaže e, gublje, znači gubljenje pameti na, na osnovu znači ludosti vrste psihičke bolesti kaže irmao kaže nesvjestice ili e, sukr a to je opijenost da bude pjan e, kaže zašto šta je dokaz kaže lena ne sam sana lema urmije alehi ektasela lema afaka kaže hadis poznat hadis mutefekon alihi, kaže jer poslanik sallallahu kada je izgubio svijest kaže iqtasala lama faka, kaže okupao je se nakon što je došao svijesti. S da ovaj hadis, je ovaj, nema potrebe da ga navodimo, znači on potpada, nema potrebe da s ovim dokazujemo, jer gubljenje svijesti potpada pod san. Potpada pod san. Tako da, glavno učenjaci Fukaha, kad opisuje ovu stvar, jer Kela, kad opisuje ovu stvar, on kaže, znači, eh, gubljenje svijesti tu potpada pod san. Znači, jednom riječ ovdje napišu. Prvo to, prije toga, znači, prvo smo rekli, prvi opcija, znači sve što izađe na, sve što izađe na dva prirodna otvora od onog što kvari abdest. Po tim kajdom, po tim onaj, ograničenjem. Drugo, kaže, gubljenje svijesti. Pod gubljenje svijesti ulazi, znači šta? Opijenost, nesvjestica, duboki san, ili gubljenje pameti, svijesti, znači vrsta, vrsta ludosti. Jel? E, sljedeće stvar, znači, po ovom isto samo imamo dvije stvari koje kvari abdest. Jel tako? Ovo je sad on malo u detalje ide. Pa kad se ide u detalje, malo otežava se ljudima. A detalje treba znati da bi znao detaljno šta, šta ulazi, šta ne ulazi. Sljedeća stvar došla bi treća, a to je, kaže ovdje, men, uh, mesul ferđ biduni hajl. Diranje polnog organa bez zastora. Zbog hadisa, kaže, Busri bint Safvan, eh, Busri čirke Safana, da je poslanik sam rekao, men mese zekerhu fel je tevada hadis vjerodostojan, kaže ko e, dodirne svoj polni organ, neka uzme abdest. Na osnovu tog hadisa. A onda on pojašnjava ovdje, kaže emal hadis talq ibn ali zašto ovo je, ovo jedna poznati mesela znači o kojoj ima veliko razilaženje da li diranje polnog organa polnog organa bez zastora misli se šakom i onda imaju čak razilaženje šakom, misli se znači šakom ovaj dijelom. Znači drugim dijelovima kad dirneš ne kvari abdest oko toga kao da su složni. Znači misli se šakom, e, bez zastora, a ne preko odjeće, E, da li kvari abdest, znači to je mesela velika krupna koja ima veliko razilaženje. Znači, I tu se lomi, zato što ima dva e, kontradiktorna hadisa. Ovaj, ovdje hadis poslije što naveo, Talq ibn Alija, koji je također vjerodostan, u njemu je došlo, kada je upitan poslanik sane o diranju polnog organa, kaže nema huwa bad minke. Kada je upitan, kaže, da li kvari abdest diranje, ovaj, diranje polnog organa, kaže, kaže, on je dio tebe, polni organ je dio tebe, kako, kao, kako kvar kad je dio tebe. I znači kontrol, znači nije im da kvari. A, a je došlo da, se, da ko digne svoj polnog organ, da, da ona neka uzme abdest znači dva kontradiktorna hadisa. I oko toga nastaje veliko razilaženje. Pa jedni kažu ovaj derogiru ovaj, drugi kažu ovaj derogiru ovaj. Drugi kažu ovaj, ovaj vjerodostojniji hadis od ovog ovdje, po njemu se radi. Treći kaže žumur učenjaka je na ovom, a nije na ovom i tako dalje. E, e, dođe sljedeći kažu, znači tako imamo, znači stav učenjaka, jedni kažu kvari diranje plnog drugi kažu kontra, ne kvari diranje plnog grana, jednog i drugog hadisa. Treći stav učenjaka kažu, ako dirne, znači moj šeh i Albani, ako dirne sa strašću, šakom, sa strašću, kvari polni organ. Ako dine bez strasti, ne kvari, ne kvari pardon. E, I četvrti stav, a njemu je naglo šeji Islam bin Temije i skupina ženjaka, da je mu stehap, da nije vađb. Znači, ko dirne, mu stehab da uzme abdest. Znači, nije vađb, znači ima abdest, ne gubi ga. Znači, mesela jako druga, nije, nije jednostavna. Znači, vraća se mnoštvo drugih mesela. Ovdje je došla naredba, ovdje je došla oprično, mora se, mora se utvrditi kad, su, kad je rečeno ovaj hadis, kad je ovaj rečen hadis. Da li jedan drugi derogirao? On je ovdje naveo jedan stavo mišlja. Kaže da je ovaj hadis od Talq ibn Alija, da je on mensuh ili ovo, Kaže da je on derogiran, znači da ga derogira ovaj prijedodni hadis od uh, Busri. E, kaže da je derogiran ili muavel, da se drugačije tumači. Kako se drugačije tumači? Kada se tumači, kaže, možda se misli na hadisu da je ovaj koji pitao da misli da se divni porni organ sa zastorom preko odjeće da se dirne. Pa me, pa me pa rekao, polni organ dio tebe. Mada je nelogično, jel? Što čovjek pita preko odjeće. Uglavnom, Znači, ovo je jako velika krupna zela. znači, na ovoj meseli se inače trenira fik i hadis, razumijevanje hadisa u sul fika. Znači, ovo je mesela koja se ponavlja iz oblasti sulu fika i uz fika, e, mesela koja ima veliko razilaženje, gdje se trenira naš razum na tome kako razumijevati razilaženjaka kontradiktorne hadise tako dalje. jedna od mesela je ovo. Eh, Znači on je ovdje naveo da kvari abdest. I, znači, dobro došlo kao treća stvar koja kvari abdest. I ovdje navedena četvrta, kaže, ek lahme ribel jedenje, jedinje mesa od devi. Jer, kaže, čovjek upitao, u vjerodosnom hadisu je došlo kod muslima, čovjek je pitao prije toga o jedenju mesa od ovce, od ganema i kozi, Pa je rekao da, kaže, kaže da ne treba abdestiti. Pa, ali onda upitan za jedenje mesa od deve, pa je rekao da, treba abdestiti. Pa je skupina učenjaka na tome da jedenje devenog mesa da kvari abdest. Većina učenjaka kaže da ne kvari, među njima je Hanefije. Da ne kvari, nego kada to je mu Dok su Hanabile i drugi skupine učenjaka na tome da kvari. To je bilo kao četvrto, ako uzmemo da, da, da ovaj stav ispravan. On je ovdje što naveo, kaj, povraćanje, da kvari abdest, kad ne Lene bio sam znam, kaa fete voda, jer poslanik je povratio pa je uzeo abdest iako taj hadis vjerodostojan, taj hadis ispravno da ne ukazuje uopće da je vađib. To što on, što on, on povratio pa abdestio, to ne znači da je abdestio zbog toga što je povratio i tako dalje. Uglavnom, znači, ispravno stav da po većinu činjaka da povraćanje, da, da ne kvari abdest. Znači, ispalo ponovno imamo četiri, ako uzmemo ono treći, da diranje punog organa, da kvari abdest. Znači, četiri stvari, na četiri stvari se može svesti da kvari abdest. I to se, znači, može u, u, četiri pojedinosti, kad kažeš šta kvari abdest, navedeš ove četiri stvari. I skratiš čitavu priču oko toga. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam